31-ամյա նորվեգացի Մագնուս Կարլսենը շախմատի աշխարհի չեմպիոնի տիտղոսը պաշտպանեց 4-րդ անգամ։ Դուբայում անցկացված չեմպիոնական մրցամարտում Կարլսենը 7.5-3.5 հաշվով պարտության մատնեց տիտղոսի հավակնորդ 31-ամյա ռուսաստանցի Յան Նեպոմնյասչին։ 11 պարտիայում Կարլսենը սև ֆիգուրներով առավելության հասավ 49 քայլում։ Նա տարավ 4 հաղթանակ, 7 պարտիա ավարտվեց ոչ ոքի։ Նախատեսված էր անցկացնել 14 դասական պարտիա։ Աշխարհի չեմպիոնը կստանա 1.2 տասնորդական միլիոն միլիոն եվրո, Նեպոմնիաշչին 800 հազար եվրո։ Բարսելոնայի կիսապաշտպան Անսու Ֆատին շարունակում է ապակինվել վնասվածքից։ 19-ամյա խաղացողն իրեն լավ է զգում, բայց կատալոնական ակումբը չի ցանկանում ռիսկի դիմել։ Ֆատիի վերադարձը հետաձգվել է մինչև 2022 թվականի հունվարի 2-ը Մալյորկայի դեմ խաղին։ Խաղացողը բաց կթողնի 4 հանդիպում։ Ավստրիական RB Զալցբուրգը եւ Գերմանիայի հավաքականի հարձակվող Քարիմ Ադեեմին մոտ է Դորտմունդի Բորուսիա տեղափոխվելուն հաղորդում է Բիլդը։ 19-ամյա ֆուտբոլիստը համաձայնել է կարիերան շարունակել Բորուսիայում, որը նրա հետ կկնքի 5 տարվա պայմանագիր։ Տրանսֆերը գնահատվում է 35-ից 40 միլիոն եվրո։ Քարիմ Ադեեմիի ծառայություններով հետաքրքրված էր նաեւ Բարսելոնան, սակայն ֆուտբոլիստը ցանկացել է հանդես գալ Բունդեսլիգայում։ Նրա պայմանագիրը RB Զալցբուրգի հետ նախատեսված է մինչև 2024 թվականի հունիսի 30 сунам Հոկեյի ազգային լիգայի շրջանակում Վաշինգտոնը 2-4 հաշվով պարտվեց Փիթսբուրգին։ Տանտերերի կազմում երկու արդյունավետ փոխանցման հեղինակ դարձավ Ալեքսանդր Օվերչուկը իր անվան դիմաց գրանցելով հերթական ռեկորդը։ Ընթացիկ մրցաշրջանի 27 խաղում 36-ամյա հոկեյիստը վաստակել է 43 միավոր, ինչը ռեկորդային է Վաշինգտոնի կազմում հանդես եկած բոլոր հոկեյիստների համար։ Օվերչուկը գերազանցել է Դենիս Մարուկույի ցուցանիշը, որը 1981-1982 թվականների մրցաշրջանի մեկնարկային 27 խաղում վաստակել է 25 միավոր, այս մասին տեղեկացնում է Stats Center-ը։